بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يوم ثلاثة 21 ga jumada al'ula hijiran maki sassallam yau shekaru 2,445 wanda ya daidai da biyar watan 12,2023 wannan shi ne majalisun na bakwai cikin karatunmu na al'aƙi da tuttahawiyya to allah malaukin sarki mana jagora ah, yau za mu tashi inda malayin ce wani umaru bin lauhe حقني فو والقلم وبجميع ما فيه قد رقم العلامة الطهاوي رحمة الله عليه يشي ونؤمن مؤمنا ما إيماني باللوح دأله والقلم دا القلمي wa bi jami'i ma fihi da dukkanin abin da ke ciki wadda kadurukin wadda an rubuta kuma a kirge yake wa bi jami'i ma fihi a rakmu shi ne nan bobi ba a mm. rakama kenan ya kirga abin abin da ke ciki kenan a kirge sananne muna masu imani da wannan to allauhu wannan shi ne allauhun mahfuzun inda Allah subhanahu ta'ala ya ce innahu laqur'anun fi kitabin la yamassuhu illa al to kenan shi lauhul mahfuz din ne la yamassuhu illa al ba al da ke a gabanka ba a duniya to in dai haka ne istidlal na mace mai haila ko wanda bai da alwala ba zai taba alkur'ani ba sai ka kawo laye masu illal mutaharun ita lugan da kanta ba za ta yadda wannan ba saboda a tahara ya sarkaka yutahhiru zai sarkaka to almutahhiru mai sarkakawa wadda zai sarkakawa ba to al-mutahharu fa wanda aka sarkaka shi sarkake kenan ba to an ka ce al-mutahharuna wannan isin mafhul ne ba su bane ba za su sarkaka kansu hasali su sarkakku ne to an su sarkakku ne kenan kamar da malaman tafsiri suka fada la yamsuhu illa al-mutahharuna wannan mala'iku ne ba dan adam ba saboda haka in dai ana maganan mace mai haila ko wadda bai yi alwala ba ba zai taba alkur'ani ba in an kawo wannan wato kawo wannan ayan a wurin ma kuskure ne in ji wannan bayanin ba ba su da alaka ko ta kusa ko ta nesa in ji wannan bayanin ba to allahu al-mahfuz allo wadda yake tsararre wadda a cikin ne wadda Allah subhanahu wataala a yayin da ya halicci allon da alƙalamin sai ya ce wa alƙalamin rubuta ya ce me zan rubuta shine a cikin hadisi awwalu ma khalaqa Allah ta'ala alƙalam. sai ya ce mishi rubuta ya ce ya Allah ya mahalicci na me zan rubuta ya ce uktub maqadira kulli shay'in hatta ta kuma saa ya ce ka rubuta bajet na abubuwan da za su faru daga yanzu har zuwa tashin alkiyama. to kaga kenan allahul mahfuz allo tsararre yana nan a sama wadda a jikin ya ka rubuta komai kuma alkalami wadda ma'aikin sallam a yayin da je isra da miraj ya ji sariful kalamma ma ya ji motsi da wato muryan da alkalamin nan ike yi a yayin da ya ke rubutu to mun ji wannan bayanin ba to wannan shi ne abinda ake son mutum yadda da waɗannan abubuwa hakikatan suna nan kuma duk abubuwan da yake faruwa a duniya yanzu allah madaukin sarki ya riga da ya yi budgeting amma wancan am ne kuma a kowane shekara ana sabanta wannan abin nan a tsarin da ake yi wato wannan duk abin da yake nuna yadda allah subhanahu wataala abubuwan shi suna da tsari tun farko ya yi tsari bayan da ya samar da bayan ko kuma bayan da ya halarci sammai da kasai ya sake yin tsari arzikin da kasan za ta yi da arzikin da saman za ta saukar da shi dukkansu allah ya bajetin kuma duk wani dan adam in za a haife shi gabanin a haife shi a lokacin da aka hura mai rai mala'ika zai sake zo ya yi bajetin na abin da zai ci ya sha ya samu da sauransu gaba daya kaga Allah subhanahu wataala yana da tsari gutsurarru da kuma wadda yake gamamme mun ji wannan bayanin ba to ina ga sai inda malam ce falawajitama alkhalqu ko wannan karin bayani akan abin da ke rubutacce a jikin allahul mahfuz mala ya ce falawaji ta ma'alhalku kulluhum ala shay'in katabahu allahu ta'ala annahu ka'in liyaj'aluhu ghayra ka'in lam yaqdiru alayhi falawaji ta ma'alhalku da da ce halittu gaba ɗayansu za su taro kulluhum gaba ɗayansu alkhalqu wannan khalaqa yakhluqu khalqan masdar ba masdarun bi ma'ana ismil ne khalqun bi na makhluqun ne ala shay'in akan wani abu wadda katabahu Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya rubuta ya kaddara annahu shi wannan abun ka'inun zai kasance ya faru liyaj'aluhu sun taru ne saboda su sanya su mayar da wannan abin ghaira ka'in ba zai yi ba ba zai faru ba lam yaqdiru alaihi ba za su samu iko ba sam walawaji ta ma'auda ce sun taru kulluhum ko kuma za su taru kulluhum gaba ɗayansu kulluhum wannan wane ne farko aka yi wane ne karshe za a yi gabaɗaya? ba yanzu ba har na karshe da mutane da aljanu gaba su ko sun taru kenan alashayin akan wani abu wadda kataba Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya rubuta ya kaddara fihi akan abin annahu gairu ka'in wannan abin ba zai kasance ba sun taru ne li yaj'aluhu ka'inan sun taru saboda su mayar da abin yayu mala lam ya ƙadiru alaihi ba za su iya ba me yasa sai ya ce jaffal kalam alkalami mai rubuta kaddara ya bushe bima da abin da huwa ka'inun zai wakana ila yaumil kiyama har zuwa tashin kiyama kenan duk abin da ke faruwa da zai faru da ya faru duk Allah ya rubuta ya kaddara ya san su mun ji wannan bayanin ba wadda me yasa da sauransu wannan duk babu mun riga da mun yi maganganu a kansu ba ma bukatar mu koma wannan hadisi na abu zar al-ghifari sananne ba akan wato hadisul qudusi sannan hadisi na abdullahi ibn abbas ko ya wulan ihfazillah to a cikin duk zan Allah sallallahu alaihi wasallam mai bayani kaga wancan hadisi na abu zar al-ghifari maki sallallahu ya ba mu labari Allah subhanahu wata'ala ya ce law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum gaba da ya ba da labari ai bayani akan karfin Allah da ikon Allah da warata da sauransu su duke bayani kuma shi hadisi na Abdullah ibn Abbas yayi bayani akan wasu wani sashi da yanzu malam ya kawo cewa abin da Allah ya hukunta lalle abin zai faru la muhalata ba zai yi ba abin da zai iya canja wannan abin in ji wannan bayanin ba to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi ce ba abin da zai mayar da kaddara sai me sai ne sai addu'a shi yasa ka yawaita addu'a ai yanzu duk kowa dan aljanna ne ko dan wuta ne duk a rubuce ba to ka ringa yin sallah ka yi zikiri ka yi addu'a ka ringa roƙon Allah Allah ya sa ka cika da imani Allah ya sa makomarka ta zama ba hisabi babu azaba direct zaka shiga aljanna firdausi hmm. ka ringa roƙon Allah ka ringa roƙon Allah dare da rana a cikin sujjadanka wato litakun hammuka al-akhirah farko abin da ka saka gaba ta zama lahira sannan duniya in ji wannan ba hmm. ayin kaje makabarta zaka gane haka yanzu ka je wannan eh, mai ake kiran wannan anguwan area eh, madinatun nan anguwan eh, mai da mai rasuwa ka je ka kalli gidan shi kalli masallacin kalli anguwar ha ba baka labarin wannan mutumin kuma an kaje makabarta kila yan ba nuna maka ba za ka a wannan nashi ne ba wannan rayuwan ce kenan tabi da haka abin da ka saka zabab ka saka gaba farko addu'an kamar in za ka yi ka tashi da daddare an ce ka ji a hadisi in ka roki Allah zai ansa ba to farko ka nemi aljanna ka nemi yafiya ka nemi gabanan kwanciya cikin ruwan sanyi a cikin kabarinka sannan ka nemi duniya mun ji wannan bayanin ba mm, kakka zama sai ka gama na duniya kap sai za ka shiga lahiran mun ji wannan bayanin ba to malam yace wa 'ala al-'abdi an ya'lama anna Allah qad sabaqa 'ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi shine ba haka ne عفوا اجيب من جبا ما ما أخطأ ال abda hmm. lam yakun li yusibahu ha wa ma asabahu lam yakun li yukhtiahu aha sannan ne abinda na fada to ma akhta al abda haka ne abinda ta sauce bata samu bawa ba lam yakun li yusiba dama Allah bai kaddara abin za ta same shi ba wa ma asaba al abda ko ma asabahu ne amma asabahu hukum? kuma abin da ta same shi lam yakun li yukhti'a bai zama abin zai tsibice ba shine ne, ko wannan kenan karin bayani wannan magana wancan hadisi ne kai sai an kawo nan gurin saboda a bayyana maka cewa wannan kaddara ne in kaga mutum yana neman kudi ya samu kaddara in ya nema ya nema bai samu ba kaddara ne wani ya fita ya yi aksiden a cikin motan shi kadai ya fita dama Allah ya rubuta shi lokacin shi bai yi ba ne da gani ba mutane su biyar sun hau mota za su suna zuwa sai su yi aksiden? kwanakin baya wannan hanyar ma an yi ba direba ne mota babban mota na sai ya zo ya shiga karkashin direba ne kawai ya tsira saurar duk sun mutu mai ya faru wannan lokacin shi ba ta yi ba ne ba amma da ce lokacin shi ta yi fa ko bai shiga karkashin ba zai mutu ko ba ka bane ba saboda haka duk abin da yake faruwa da kaddaran Allah ne ka kasan anan wasu mutum ne ya sanya laya a jikin shi suna tafiya an yi accident sai shi ya fita lafiyan shi kalau da ya fita sai ya je ya sha kwana wato ya shiga ka abin nan bayan wani ice sai ya hure jikin shi ya ga akwai laya sai ce haba kaga wannan me yayi shirka bayan shirkan ma ya kafirta wa ni'ma Allah ka duba dan adam ai misali mutum a gidan shi akwai kare karka dauki kare fa ma akwai kare a gidan shi sai barayi suka zo karen ya yi haushi sai barayin suka koma gari ya waye in mutum ya fita ya gane cewa karin nan shine sababi min ya kamata ya fada aljiyar na Allah ya rufa mun asiri farko sannan ke da a ce karin amma in ka ce na in ba dan karin nan ba ba kai wa Allah adalci ba wannan akwai a cikin hadisi haka ka ce laulal kulaibatu da atanar lusus wannan ba cikin tauhidi ka danganta wa Allah cewa shi ya tsare ka mun ji wannan bayanin ba yawa sai malam ya ce wa alal abdi shine ba wa alal abdi lazimi ne akan bawa an alama ya sani An Allah shi Allah madaukin sarki kada sabaq ilmuhu iliminsa ya gabata wannan abu ne wadda mun yi bayani a kansa to akan kaddara ne ka yadda cewa Allah madaukin sarki yana da sanayya akan abubuwa kafin su faru shine annallaha shalla subhanahu wataala qad sabaqa ilmuhu sa ya gabata fi kulli ka'inin ga duk abin da yake faruwa min khalqu kuma duk abin da aka samar ko yake yau kana min khalqihi ay fi khalqihi a cikin halittunsa kuma daga halittun gaba daya Allah yana da sanayya gabanin su faru kenan qaddara zalika kenan wannan kafin ya halicce su ya san su bayan halicce su ya san su ya halicce su yaya za su yi ya za su rayu da me za su rayu duka ya sani qaddara zalika ya qaddara wannan ya tsara kenan taqdiran tsari ya tsari wato ya saranta wannan da tsari mai kyau محكما أحكم يحكم إحكاما حكم يا هو كنت با أحكم يا كوتتا أحكم كوتتا با wato yin abu yadda ya kamata ne in ka ce hassana shi ma bahaushe mai ke cewa ya kyautata ba amma hassana da ahkama hassana kyau ne na kyau amma ahkama fa yin abin yadda ya kamata ne wato ahkama rabbal habli ya kyautata daura igiya in ka ce hassana to wannan yi wa wani abu ado ne gyarawa kenan ko kyawo mun ji wannan ba muhkaman to wannan kama da hassana hausan mun ce ɗaya ba kyautatawa ba to muhkaman me za mu ce kyautatacce ko haka ne mubraman yankakke kenan kenan duk abin da yake a cikin alkurani kana ganin alim hakim ngance hakim mai hikima a cikin abin da yake yi duk abin da ya yi ta ya samu inda ya kamata kenan inda Allah ya ajiye shirin nan da ka ɗauke shi daga wannan gurin abin ba zai yi kyau ba wannan shi ne alhakimu ɗin mai hikima kenan to muhkaman kenan abin a cike da hikima mubraman yankakke am aburamu amran fa inna mubrimuna to kenan duk abin da Allah ya tsara ba wai haka suddan ba ne ba bagtatan ba ne a abin akwai hikima da tsari a cikinta laisa babu fihi a cikin wannan abin na ƙidun ba abin da zai warwaru kaji ɗaya kuma ba wanda zai warware shi na ƙidun wala mu'aqibun ba mai cin gyara wala muzilun ba mai gusar da abin da Allah ya tsara wala mughayyirun ba wanda zai canja wala muhawwilun ba wanda zai jujjuye ya canja mai yanayi wala na naqisun ba wanda zai rage wala za'id ba wanda zai kara min khalqihi cikin halittun shi fi samawatihi a cikin sammai samman shi wa ardihi da kasan shi ba wanda ya isa yayi kenan abin da ya sara ita ce za ta faru za ta auku la muhalata la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sarewar hisabi ka karanta a cikin alkur'ani ba ga wannan har yanzu ya yake wata yana maka ƙarin bayani akan menene jama'a akan kaddara ne har yanzu yana gani ka cewa ka sani ba kaddara nan abu mai girma cikin addinin musulunci to kai imani da ita shine yana tabaka sharhi a cikin bayanin shi sai malam ya ce kasan wani lokaci zaka ga abu mai kyau Ka ga mara kyau ka ga abin da ya dace kaga abin da bai dace ba kuma an ce maka duk tsarin Allah ne ba eh ka ce tsarin Allah ne to ya aka yi ai yana da ƙa'ida mai ce ƙa'ida la yusalu amma yaf'al Allah ba tambayan shi akan abin da yayi shikenan ba in ji wannan bayanin ba sai malam ya ce wal arshu wal kursiyyu haqqun asali a larabci in sun ce al arsh gadon mulki jona al'arshi shine sarirul mulki ne al-kursiyu kuma ba? ah na ban ba al-kursiyu menene da Hausa al-kursiyu ha kujera mun ji wannan to wal arshu arshin Allah wal kursiyu da kursiyin da ya zo a cikin alkur'ani wasu ya kursiyu a samawati wal arda nan mala ya ce haƙun gaskiya ne to a nan ibn abdulaziz alhanafi ya ce in an ce al'arsh a lugan larabci ibaratun an sariri ladilil maliki na? ne maka tsallake me aka kawo gurin anna allaha qad sabaqa ilmuha wa dhalika min aqd al-iman wa usul al-ma'rifati wa al-i'tiraf bi tawhid to wannan abin da zamu yi ni gaskiya a cikin littafi na ban gan shi ba ban gan shi ba abin da za ku yi ko bar gurin sai wani ya tana min sati mai zuwa na zo sai in fassara muku insha Allah hmm. saboda ni ban duba gurin ba to muna jin wannan bayani ba sai kai sai ka dira inda yace wal arshu wal kursiyyu haqqun wal arshu arshin Allah wal da kursi haqqun gaskiya ne sai mu ji abin da ibn abil is al-hanafi ya fada kan al da al hmm, kar wani ya ce ga abin da su kuka fada ba hmm. ibn abil is al-hanafi ya ce in an ce al-arsh a lugan larabci ibaratun anis sariri alladhi lil maliki wato wannan abin da ake nufi kujera ko kuma gado a sarir gado ba gado na tsarki shine ana ce mishi arsh kamar inda Allah subhanahu wata'ala ya bada labari kan bilqis walaha arshun azimun akwai wasu maganganun da suka yi akan astronomi da sauransu amma malam ya ce karbi da wannan magana ya ce shi alkur'ani inna ma nazala bi lughati al-arabi al-qur'ani da lugan larabci ya sauka aka saukar da shi wa huwa sarirun yace wannan gado ne zu qawaima yana da kafafuwa tahmiluhu al-mala'ika mala'iku sune masu dauko da wannan arshin shin da Allah ya ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya to mun ji wannan bayanin da yayi ba al-arsh shine gado na mulki na Allah subhanahu wataala ya yake Allahu alam amma dai ka yadda cewa Allah yana da arshi mun ji wannan bayanin ba to sannan akan shi arsh din akwai hadisi wadda hadisi ne zai abu dawud ya ruwaito shi cikin sunan aka hakima cikin mustadrak din shi maki sallam ya ce a yayin da na je isra da mirage an ban izini in ba da labari akan wani mala'ikan da na gani cikin mala'ikun Allah cikin mala'ikun da suke dauke da al'arshi Allah ya min izini in ba da labari kenan akwai abubuwan da maki sallam ya gani amma sai abin da aka ba shi izini zai ba da labari kenan dama shi mai isarwa ne ai mafumin hadisin ya nuna haka in ka zo ka je wani gari ka zo ka ce mutumin an ban izini in baka la an baku labarin abu kaza kenan akwai abin da ba baka izini ba dama Allah ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ice innama baina innama baina shahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am mala'ikan mala'ika ɗaya cikin mala'ikun da suke doke da al'arshi girman shi ba sayin shi ba ba sayin hannun shi ba a'a kaga nan kunnen kan nan akwai abinnan nama ba nan shahmatul uzun nan gurin al'atiq shine kafada nan ko yace daga nan ɗan shi kallafa kana gani daga nan zuwa kafadan ya ce za ka yi tafiya na shekaru 700 masiratu saba'i mai ati am tafiya shekara nawa 700 yanzu an yi wani jirgin duniya da kanta mai yanzu za a kure ta ai yi mana sai dai kawai a duniya akwai wasu guraren da allah ya yi in mutum ya shiga ba zai fita ba da sauransu akwai abubuwa da yawa amma da ya yi a ce a zagaya ta in zai yiwu a yanzu za a yi saboda yanzu daga nan zuwa saudiya daga nan zuwa china daga nan zuwa kaza how many kilometers ana zuwa daga saudiya zuwa gaba ma ana tafiya ai amma ka duba daga nan kunne zuwa kafada tafiyan shekaru 700 ai shekaran tafiya tafiyan shekaru 700 wannan ko tururuwa in ta yi abin yana da nisa ko tururuwa in ta yi tafiyan shekara abin nan 700 jama'a ai abin yana da nisa ai saboda cikin dare daya ka bi sawun suka gani wani irin tafiya suke yi cikin dare daya ma kana cikin bacci sun fita sun je sun yi yawo sun ga abin da suka gani sun ɗiba sun zo sun shiga kai kana bacci mun ji wannan bayanin ba to ma ya ya'lamu junuda rabbika illa hu sannan kursiyin inda Allah ya ce wasu a kursiyuhu samawati wal ardan nan wasu sun ce shine al'arshi al'arshi ne kursiyu ibn abil iz ya ce amma magana eh, wadda ke ingantacce annahu ghayru kursiyi da arshi ce daban-daban ne yace an ruwaito daga Abdullah ibn Abbas haka ibn abi shaiba ya kawo abuna hadisin a cikin kitabu sifatil arsh haka al-hakim ya kawo hadisin cikin mustadrak din shi shi ko hakim a cikin mustadrak ala sayhain yace ala sharti shaykhain wa lam yukharrijahu daga sa'id ibn jubair daga abdullah ibn abbas abdullahi bin abbas ya ce wasiya kursiyuhu samawati wal arda nan al kursiyu abinda ake nufi da al kursiyu mawdi'ul ne inda Allah ke aza kafafun shi wannan magana wa abdullahi bin abbas wal arsh la yuqaddaru la yuqaddiru qadarahu illa Allah al arsh girman shi ba wanda zai iya kimanta girman shi ce sai Allah sammai bakwai din nan sama ta daya da sama ta biyu ta biyu ta mamaye ta ɗaya ta uku ta mamaye biyu ta hudu ta mamaye ukun haka ta bakwai ta mamaye sauran na sama girmanta ta fi na kasa to a hakan sammai bakwai gaba ɗayansu in ka ɗiba ka sanya su akan alkursiyu yaya suke kaman a jeji ne a jeji jejin da ka sani ka je ka ɗauki sulallan zinari ɗaya ka jefa a jejin nan ya girman shi yake ya kankantan sulallan take to girman su haka yake yace shi kursiyin kuma in ka aza shi kan al'arshi haka shi ma zai mamaye shi to kaga girman mun ji wannan bayanin ba mutum ya yadda da wannan yana cikin dole ne mutum ya yarda saboda wannan matsala ce ya dama Allah ya ce yi yu'minuna bil ghaibi ne to dole ne mutum ya yi imani da abin da bai gani ba to kaga Allah subhanahu wataala yayi bayani a cikin alqur'ani ma yake bayani malamai gashi nan suna karantar da mu cewa Allah yana da al'arshi yana da kursi kuma halittu ne ko sai wani kare yayi tunanin cewa Allah yana da bukata ya ya halicci wadannan saboda bukata malamai yace a a wa huwa mustaghnin 'anil arshi wa ma dunahu محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه haka ne ba wa huwa shi Allah subhanahu wataala mustaghnin anil arsh ya wadatu shi wadatacce ne daga al'arshi kenan baya bukatan sa wato bai halarci al'arshi saboda bukata ba wa ma dunahu da abin da ke koma bayan al'arshin ko kuma abin da ke kasa da al'arshin duka Allah shi ba mai bukatuwa ba ne gare su shi wadatacce ne daga waɗannan halittun muhitun bi kulli shai shi ne mai kure komai iliminsa da ikonsa ya kure dukkanin komai wa fauka kuma shi a saman su ike a saman su din ba wai ya tabbata a kansu ba shi a saman saman su ne kai yanzu za ka iya hau kan abu ka rike abin hmm? to baka hau kan abin ba ka yi sama-sama kuma ka rike abin to kai ka kan mai kasaya ba za ta dauki wannan ba ko to amma shi yana saman sama can kuma shi ne ke rike da al'arshin da kursiyin da samai da dawakana arshu alalma da ruwan gaba mun ji wannan bayanin ba wa fauqahu dama yi an faɗa kada ka kiyasta abin da aka kaji na ƙur'ani da sunan musamman masai na aqida da kwakwalwanka kwakwalwanka tana da limit wadda wasu abubuwan ba za ta iya ɗauka ba amma ta yi shiru ta ce gaskiya ne za ta samu zaman lafiya wa a a'jaza 'an al-ihatati khalqahu haka ne ba wa qad a a'jaza an ka ce ajaza mutumin ya gaza A ajiza ko a ajaza ya gaza in ka ce ajaza ya gajiyar da wani wannan hamzatu a ta'adiyya ne ajazar rajul mutumin ya gaza a'azaja ajaza muhammadun da ya gaji yadda mutumin ji wannan in ka ce hasuna alkala mai maransa sani. maganan ta yi kyawo in ka ce ahsanal ce kalama hasunal kalamu ka ce ahsana alkalama hamzan nan in ta shiga za ta mayar da fil din da lazim ba to zai zama muta'addi ne shi yasa mun cewa a'jaza 'anil ihatati khalqahu ay a'jaza Allahu khalqahu 'anil ihatati wa qad a'jaza haqiqa ya gaji yadda khalqahu halittunsa gaba ɗayansu 'anil ihata daga kewayewa ma'ana daga wato su san dukkanin komai su kewaye wannan Allah ya gajiyar da su ba za su iya ba na duniya ma ba su iya ba balle na can kuma haka bane yanzu ka tambaye waɗanda suke astronomy duniyan da ake fada ai duniyan mu nan akwai saman da zaka bi zaka je a tafiya miliyoyi abin a kilometers nawa ne zaka je sannan ne zaka fita a duniya na abin nan na saman duniyan da kake ganin nan ka fara tafiya don ka fara tafiya can daga can ne ma sai a fara irgawan kenan tafiyan shekara na mutumin zai yi dabbobi inda kana bibiya yau a ce an samu dabba kaza wadda su turawan baturen bai taba ga wannan dabban ba har yanzu fa su ce abin da aka samu dai miliyan kaza yau an samu sabo wadda ba a taba gani ba a cikin ruwa ana samu a bayan kasa ana samu a abin nan karkashin dutse ana samu har yanzu halittun da Allah ya halicce su ma ba a iya kurewa ba kurewan ba wai kafafuwansu nawa ba ne ba fa su nawa wato halittun bayan kasan ma iri-iri nawa duniyan halittu nawa wannan ba iya abin nan ba kurewa balle kuma abin da ya shafi ilimin Allah mun ji wannan bayanin ba to kuma a nan kenan malam ya karantar da kai wato ka yadda cewa Allah maraukin sarki shi baya bukatuwa ga komai amma dukkanin komai mai bukatuwa ne ga Allah subhanahu wata'ala wa naqulu ko wa naqulu inna Allah Ibrahima khalila وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما كان نقول إيمانا وتصديقا وتسليما إن الله اتخذ إبراهيم خليلا ونقول منا فدي كما منا قدر cewa وأزوكا تم a ما masu إن الله نقول إن الله دام دام ba da in ka ce kala ko ya kulu ko na kulu to in inna ta zo a gaban ba zai iya zama anna ba inna za ta zama in ji wannan bayanin inna Allah shi Allah subhanahu wata'ala ittakhadha ya riki Ibrahim annabi Ibrahim khalilan badadayi ya riƙe shi a matsayin badadayi ne in an ce badadayi ba baɗaɗayi da masoyi baɗaɗayi shi ne a gaba shi an kure ƙaunan kenan jana kaga anan an tabbatar wa Allah menene siffan so wasu ba sa tabbatar da wannan siffan har tafsirul jalare ne in kana dubawa yana wani lokaci yana tawili wannan mm, in kana karanta tafsirul jalale ne baka samu malami ahlus sunna mai ilimi ya karantar da kai wadda ya san aqida saboda ko ahlus sunna ma akwai wadda shi gashi da dagiggen wando ahlus sunna ne amma bai iya gano waɗannan abubuwan ba gashi yana tafsiri yana zuba mutane guba zai ce jalalaini ya fada to ai kuskure ne inda an yi kuskure a cikin aqida dole kai bayani ka ce wannan ba haka bane ba saboda haka an dai kana karanta kana da malami kana zuwa an sofi ne to ka samu malamai su karantar da kai aqida saboda su suna ta'wilus sifat ji wannan bayanin ba su ce kai ma kana son abu yaya za ka ce Allah ma yana so zato eh, ai shi ya faɗa a ce inda Allah la ya yuhibbu kaza to baya so kenan in yuhibbu kaza kenan ya tabbatarwa kan shi siffan mai. so ɗan sai ka tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kan shi In ji wannan bayanin ba inna Allah ittakhadha ibrahima khalila wa kallama Allah Allah madaukin sarki yayi magana da Musa da Annabi Musa taklima magana haqiqatan kenan kenan sifata so da siffata magana imanan sabida yadda ko kuma muna fadin haka ne sabida yadda wa tasdiqan da gaskatawa wa tasliman da sallamawa ko kuma muna fadin haka ne alhali muna masu imanan masu imani ne wa tasdiqan kuma masu gaskatawa wa tasliman kuma masu sallamawa yadda maganan gaskiya ce kuma mun sallama kenan zuka zuciyanka ta yadda ta anshi abu a cikin yan bid'a akwai wadadda su maganan Allah ba su yadda ba Hmm. yanzu ko kai akwai aiki ba ƙarshe wato in kana karanta usulul fiqh ba nan matsalan wannan na kalam littafi mafi girman littafi a duniyan malikiya inda ilimin usul ne mafi girman littafi a gurin malaman usul shine maraqis su'ud alfiya ce ta usul maraqis su'ud limubtaghi arqi was su'ud ne na al'allama al'alawi ya rubuta to wannan littafin ba shi malamin aqidan shi ba mai kyakkyawan aqida bace ba in kana karanta kenan usul din kana bukatan wadda ya yi usul din kaji daya kuma ya iya aqida ta salaf saboda in bai iya akira ta salaf ba me zai zuba maka guba guban tana na cikin littafin kuskure ne amma ana karanta dole an zo sai a ce maka wannan wani guri in ka ce qala nazim sai ka ce ya laitahu lam yaqul dole ai saboda wannan yace al-kalam sai ya ce an-nafsi me yake nufi da nafsi wannan aqida ce nasu kenan su ba su yadda Allah yana magana kowane lokaci yadda ya yake so ba su a gurinsu maganan Allah wani abu ne a gefe ko kuma a cikin ran shi ne a tun da yana nan mun ji in ka ce musa ah mina shajarati mubarakati an ya musa da sauran sunan menene sai ce a'a Allah ya halicci maganan ne a jikin icin sai ta yi magana mun ji wannan bayanin ba to saboda haka dole ne mutum yadda cewa ah, wa kallama Allah Musa wannan ba masdar bane ba masdar muakkid ne ko to me amfanin nahau da sarda wannan masdar ne muakkidun lil waqi'i kenan yana sake jaddada ya tabbatar cewa maganan nan eh magana ta gaskiya fa ko ba haka bane amma sai mutum ce maka a'a maganan ba shi bane yake ko kuma maganan ya halicce shi a cikin wani ne a'a maganan shi tun da yana nan sai in yana maka magana a cikin ko tafsirin alkur'ani ibaratan an kaza me suke nufi da ibaratan suna nufin kenan tabiri ne an yi amfani da wata salo ne amma ba Allah bane ya faɗa. Mun ba? to inda kana neman ilimi ba ka dinga roƙon Allah ba Allah ya baka nagartaccen ilimi kai dai ka dinga neman ilimin kuma ka roƙi Allah ya baka nagartaccen ilimi saboda in kana yin haka Allah zai hada ka da mutanen kirki ka samu ilimi man ba haka ba wallahi akwai aiki saboda masu iya usul waɗanda sun iya usul din ba su da yawa haka ne wanda sun iya usul sun fahimce ta Allah ba su da yawa ranar da ka je ka fara karatun usul kai da kanka zaka yadda cewa gaskiya ne wannan ilimin mutane da ba su san shi ba saboda abin murdadde ne sai ka dan karanta abin nan suna hau da sarf ka fahimci wani abu ka fara fikin larabcin kenan in an karanta ka iya ganewa sannan ne a fara karantar da kai usul ka fara karatun usul kuma ilimin usul in babu ilimin usul mutum ba zai fahimci nusus ba alkur'ani da sunna musamman malaman fiqh maganganun da suke ka dauki yanzu bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ka karanta ka gani su wane sun ce kaza su wane sun ce kaza a'a yaya suna jayayya akan abu ai to ilimi suke amfani in baka da wannan kana daidai da wanda bai iya hawa ba ya ga anan zaidu ne yana dauke da menene fataha ne yana dauke da me kasra ne yana dauke da menene kuma duka zaidu ne kuma wani muna karatu fil mudari yana daukan damma ba a gaban mun zo yana daukan nasaba shi don can da kire fahimta yace to ba su bane sun ce a ce yana daukan damma kaga kenan abin ta koma kanmu ne masu karantarwa duk da aka karatun ba ka ringa roƙon Allah in kana neman ilimin ya baka nagartaccen ilimin. amma gaskiya saboda Allah ba zai yi ba inda mutum yana so ya zauna ya karanta dole ilimin usul farilla ne akan ka ba ba sunna bane ba mustahabi bane dole ba ka ce zaka karanta da alkurani da sunna ba wajibi ne akan ka dole ka karanta na hau ka karanta na hau da sarf ka fahimta saboda qur'ani da sunna ba zai yi ka fahimce su ba suyuti yace wa nahwu wallugatu ce haqqu man talab wajibi ne dole ne a ka an kai dalibi ne fa min al-afwahi la kutubi ka samu malamai su karanta da kai baka yaba baka ji sauran Allah fa kar kai karambani kar kai karambani yi hakuri je ka zauna karanta da kai in ji wannan bayanin ba to makallam Allahu Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa magana ta gaskiya muna masu imani kuma muna gaskatar da wannan kuma muna masu sallamawa Allah subhanahu wataala yana magana tunda tunda shi yana nan ba to tunda yana magana a gaba ma yana nan dindindin ko dindindin zai yi magana yaushe yadda ya ga dama ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama zai yi magana mun ji wannan bayanin ba sai malam ya ce ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين ونؤمن مومنا ما سوء إيمان بالملائكة دا ملائك الله الملائكة المقربون علي الصلابي يا يربطوا الملائكة المقربون dole نمتن mutum دا ملائك imani الله يا هذا الجيس دا حسك Allah ya Allah ba ya halicce su bane saboda bukata a saboda wata hikima ne kuma su bauta mai in ji wannan haka akwai mala'ikan ruwa akwai na iska haka ne ba akwai na wuta akwai na aljanna akwai masu ku aikin su bautan ne wannan Allah yana bukata a hikima ce a cikin hikima ce wanda shi ya sani amma bai halicce su saboda bukatan shi ba in ji wannan bayanin ba dole mutum ya dada. mala'iku kuma mutum kar ya yi gaba da wani cikin mala'iku kar kai mamaki da wannan maganan wani zai iya yi ba, jahilci zai kawo abu da yawa zai ga wani shi yana gaba da mala'ikan mutuwa ba shi ne mai rokin rai ba aiki yake yi kai yanzu kana cin abinci kana jin haushin abinci ne ba ka ji <laughs> ko ba ka ba ne da ba ka jin haushin abincin hmm? kana jin yunwa sai ka ci abinci ko ba ka ba kana jin haushin yunwan ne baka jin haushin yunwa sai ka samu abinci ka ci ko baka ba to shi ma umurni aka yi mai zare ranka ibada ce a gurin shi mun ji wannan ba saboda aka karkai gaba da wani cikin mala'iku kai da so bayi ne na Allah kawai wa nu'minu bil mala'ika wan nabiyina da annabawa al alif wal lam lil istighraq ne duka biyu da dukkanin annabawa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi kai musulmi in baka yi imani da annabi isa ba ko baka yi imani da annabi musa ba to kai ba musulmi ba ne kuma gaba ne ba kamar wani ya ce wa ɗaya daga cikin malaman musulmi shi ba musulmi ba ne ya ce yaya mu muna aurar da ku ƴaƴanmu amma ko ba ku auren mana ya ce to ai mu mun yi imani da annabawanku ku ba ku yi imani da namu ba ya ce da kun yi imani za mu ba ku a in ya yi imani ya zama musulmi za ka ba shi to ba ka bane to dole ne ka yadda da annabawa gaba ɗayansu wal kutubi da littattafai almunazzalati alal na wadda aka saukarwa da annabawan to wannan shi ma dole ka yadda cewa dukkanin littafin da ke daga sama Allah ya saukar to gaskiya ne yi imani da shi amma shi Eh, bible da sauransu duk allah ya ba mu cewa waɗannan mutanen da an sa abin a hannunsu sun yi zalunci sun caccanja wasu abubuwa to abin da ya dace da alkur'ani gaskiya ne abin da ya saba ba gaskiya ba ne ba abin da bai saba ba kuma ba shi cikin alkur'ani shiru za ka yi kai mun ji wannan bayanin ba mm. walkutubi munazzalati alal mursalin littattafan da aka saukar wa annabawa gaskiya ne gaba su yanzu kai musulmi ka ce bible kana nufin bible da aka saukar karya ne to kana nufin alkur'ani ma karya ne saboda haka an akwai yara masu zuwa secondary ha wani yana cewa wannan littafin nasu karya ne ka ce mm, mm, in ka ce wannan littafin karya ne to kai ma fa karya ne fa dole ya cewa wannan gaskiya ne kawai sun yi barna a cikinta abinda suka yi na barna ba gaskiya ba ne ba mun ji wannan ba wa shahada kuma muna masu shaida annahum su an afan haka ne ba annahum su manzanni kanu sun kasance alal a akan gaskiya almubin bayyanannen gaskiya kenan ka yadda cewa littafin su ma gaskiya kuma suna kan gaskiya ne a yayin da suke sada sakon Allah subhanahu ta'ala wadda annabiyu da ar-rasul annabiyu wadda asali duk wanda ke samun wahayi daga Allah annabiyun ne saboda daga naba annaba labari an ba'a yumbi'u imba'an ya labarta samun labari daga Allah na wahayi wannan shine annaba'u sai ya ce mishi nabiyun An rasulu wadda an ce mishi tafi ka je gurin mutane ka yi musu wa'azi ga littafi wannan ne ar-rasulu mun ji to a cikin halittun Allah kaf waɗanda suke a gaba su ne annabawa su ne wato mutane na farko cikin daraja sannan sauran abinan bayi cikin wanda mutumin da wato cikin mutane wanda ya zama mutumin kike da sauransu duk wanda a cikin maganan shi ji cewa ko kuma ya nuna alaman wasu cikin bayi sun fi annabawa to kasan wannan mutumin yana da lalatacce da gurbataccen aqida saboda yan ɗarika da sauransu ba a cikin aqidansu jama'a kurin karatu karka karkashi nan a menene kafan ka nade shi mm, karka mike mana kafa a gurin majalisi mun ji wani bayanin wannan majalisi ne na ɗalibai zalla iltazim da wannan tabiya na ɗalibai ko ma kai ka zo dan wazi fa nan ba gurin wazi ne nan gurin karatu ne mun ji wani ba to a cikin su a cikin aqidan rubutaccen watan an ce aqidan wa wane ba kaka kalli mutanen kalli littattafansu amma kana kallon su din wani ya ma san su ne bai sani ba a cikin dari kamar wani jahili ne wasu kam su aka yi misali ka je masallaci ka samu wasu suna da carbi su a cikin dari kan abin da suke salatul baki ne kawai amma sauran ba su sani ba wannan abin dan bidiya ne wannan wannan gargajiya ne in ka ce mashi dan dari kan ma bai ma san me dari kan ba shi kawai da ya ga ana maulidi yana yin salatul fati amma ya san sauran abin akwai abubuwan da an gambo da zai ce a ah, ah, ah, wannan ba maulidi ba ne abin ba ɗarika ba ne ba sai kai baka san abin da ke ciki ba to su a cikin aqidansu wasu waliyai sun fi annabawa baka sani ba maqaman nubuwati fil barzakh fawaiqar rusuli dun al wali maqaman nubuwa daraja ta annabta fil barzakh a cikin barzakh fawaiqar rusul rusul sama da manzanni dunal wali kasa da wali ya waliyai kenan kaji magana wannan akidan su ne su shi yasa za ga suna fifita wali ya yi kan annabawa za su fita maganganun maganganun annabawa abin da maganganun yi kan maganganun kawai bari mu sai a nan su dai kam kawai kai karabu da da watan waɗannan mutane saboda fainala ta ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ne kasan mutum yana magana ya magana da sunan neman mai gaskiya da hanyar aljanna amma sai ga mutum yana magana ne da da abin nan ta'assubanci da dai shi nashi shi ne gaskiya sai wannan abin ya bace a gaban malam zai zo ya mana bayani akan irin wannan abin to mun ji wannan bayanin ba dole mutum ya da cewa annabawa dukkan su akan gaskiya suke kuma cikin halittun Allah su ne first class su ne farko sannan wasu sauran mutane su bi su ina ga ya kamata mu sai anan ba darasin mu na gaba in mun zo sai mu tashi daga inda malam yake wani sami ahla qiblatina haka nan ko wani nusammi ahla qiblatina مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبره مصدقين فأولنا وقت كانت لدي الله يبارك abinda muka yi kuskure Allah ya mai mana kamar yadda muka taru a nan Allah ya tsara mu cikin jannatul firdaus bila kan alamin wala hisabin muna tawassuli da majalisin mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi kutuntunu da balawai duk Allah ya kawar da su daga gare mu yan uwan mu da suke garin Palestine Allah ya ba su zaman lafiya da nasara waɗannan da suke ya su Yahudawa Allah ya maganin su Allah ya kawar da su daga kasar Palestine daga kuma bayan kasan ma gaba daya Allahumma salli ala Muhammadin wa rasulika كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم اهدنا واهد بنا واسلم لنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنى بفضلك عما سواك اللهم يسر أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين